Oi GG. Eita, de novo, né? É, GG agora é do, do, acordeão lá. Como é que é o nome daquele bagulho? É. GG é dos teclados. <laughs> ah, vai tá na rocha agora, né, DJ? Então solta o. o solta a batida aí, ó, GG Portugal. <laughs> Senta novinha, quica malvada Rebolando a raba dando bum bum dada Senta novinha, quica malvada Bum bum bum bum bum bum dada Toma, ah, vai, ah, vai, ah, vai Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai é LWMJK no aquecimento tá que que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Que que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma. na dança, bala, balança, busanfa. Que quer vai na dança, bala, balança, busanfa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo uma linha com as amiguinhas, pagando marquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente, pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. WMJK na aquecimento camarada Rebola na rabada no bum bum dada Senta novinha, que camarada Bum bum bum bum bum bum dada ah, vai, ah, Vai, ah, vai, vai Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai LWMJK é na aquecimento tá fraca Que que rebola, vai na dança Bala, balança, busanfa Que que rebola, vai na dança Bala, balança, busanfa Joga tranque, não se acanhe. pina pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma, toma rebola, que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando marquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente, pra trás, novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. WMJK no aquecimento strakke